pastorala emanen dute baiuna aldeko arizalde multxo batek, E, hori Katalina dera oso, deitzen dena ekainaren bostean izanen da eta gurekin oktaz mintzatzeko pantxika urruti eta maite iturbide gurekin egeren idazlea. Egunan, zuheri? Egunon, ugo. Eta, beraz, Katalina de era oso, bat uh, gehiago sartu haitzin, bere historioan, Eh, komentuan eh, sortu zen eh, Donostia aldean eta... sortua ez <laughs> ez Donostia aldean sortu eta komenturat joan ondotik ez fa lau urtetan lau, <laughs> lau urtetan baino duzu <laughs> marka ona da eta beraz ondotik uh, gizon bizi bat ere mandola jaiten ala ginuke Uh, maite, iturbide, beraz, um, ikusi duzu pastorala sujet baten izaiteko pertsona bat bazela hor? Bai, zen eta historia honek gai guziak bazituen naiz eta ama zazpi, garen mendekoa izan, pastorala baten egiteko mamia bazien. Bon, ba, lehenik eskualduna, mm -hmm. bigarrenak emaztea, gero borroka aniz, tragedia, komedia, armada eta elisa. Eta hori denak uh, uh atx, ustartuz, uh, uh, pastorala baten egiteko uh, gai guziak bazituen. Mhm. Az proiektu horren astapena, da, uh, zu interesatu zinela emazte hori, piskat esplikazena dukzu, nola hasi ziren zure ikerketak? nola jakin nuen horren berri. Uh, Florence Dele... Frantziako Akademian dena, eman zautan liburua bat, berak idatzia, baina zinez eh, labur bildu zuen Katalinaren historia. Eta hor, ikusi nuen, bazela Frantziako liburutegi nazionalean, antzerki bat, frantzesez emana, eta hori bildu dut, eta hortik uh, abiatu niz, Naiz eta enin mementu hartan enintzan gaixen ditu idazteko eta pastorala idazle batek erran zautan ba ez historia hori emazte batek du idatzi behar. Eta hola hasiniz, gogorrena izan da lehen um, berxetan idaztea eta mm bo emeki emeki aitzinatu niz eta hemen da. Truko hartzen da gero, bai. E, Pantxika urruti, beraz, egerentsa zira pastoraluntan. E, nola muntatu da taldea, beraz, testu horren e, inguruan zerbaiten emaiteko, nola hasi da? hasi da, bon, lehenik uh, norbaitek dait, uh, basela historia hori, basela pastora bat uh, izki nik enuen ezagutzen maite, oano, eta hortik uh, em, eta hasi gira gaiten, bena bai, uh, sortzen aldugu uh, pastora bat, bai honan. Eta eh, lehen eh, bilkoan, eh, hor ginen, bimie eta hama joan, ginen sei mahen batetan. Eta bigarren bilkoan, hilabat bat behantago, ginen hoita hamar bat. Eta hiru uano, hoita hamar bat eta ez berdinak. Hor, ikusi da bazela agunt uh, eh, indar handi bat eta hor hasigia uh, eh, hiugarren uh, eh, biko hortan hasigia pentsatzen elkartia uh, elkartia bat montatzea geho lantaldeak montatzea eta bar eta bar mm. Nor dira parte hartzaileak susen dira siberutarrak denak uh, jatorriz edo ez baita espada? Ez denak ez ez ez lehenik Eh, hor, eh, hasikienak eh, lanin, bai, hoik denak gia uh, sortuik, eta heben bizi, bai unan, badu aspaldi, edo ezain ez aspaldi, mena, bai lan antako hunatxinik, eta eta gio beste beste jenter zabaltua izan da, zafen nahizenak, eta pastoal zale er, zabaltua izan da. Uh, maite balin bazuen norbaitek pastoala ahal zen eta hoi hola uh, eh, egin dugu taldia. Mm maite, iturbide, e, Katalina dera oso beraz egin dugu uh, leheni komentuan zela gero Ahmadan sartu zen Ameriketara joan zen soldadu gisa, gizon bat bezala bizi nahi hori bazuen. Berbada, sekulan baino gehiago gara hauetan badira gogoetak, emazte eta gizon izaitea zer den, edo bekirran zer esten, erraiteko. Badu pozizionamendu bat eh, pastorala horrek zentzu hortan? Uh, eh, <clears throat> Egia erran eniz xe eta sun horietan sartuko. Eh, mm. Uh, eniz hori uh, erabakitzeko. Mm. Katalina bestitu da gizonez bere burua babesteko. Mm. Eta gero ukanditu... Um, Uh, eh, eskontzeko eskenzak eta dena, eta beti uh, erraiten ziren bai ez, azken mementuan ies egiten zuen. Ba, ez dut gehiago gorik erraiten ahal. Mm -hmm. Ba, Berada, gibelen bada ikuslea gogoetarazteko bai. ideia bat? Nahi dienak ara usten dut, eh, bako txari indezala bere gogoeta. Bai, mm. pentsatzen da, ez dut gibelen. Bai Zendako pentsatzen zu, hain ez ezaguna dela, Katalina, dela oso hori, ez da ah, nitzai Bai, zen eta gure historia beltza da, hmm. eta Katalina da gure ardi beltza. Eta, bai, munduan ezaguna da, fa munduan, ego Ameriketan, uh, ipar Ameriketan, Europan ere, eta aipatzen dira, ikere, Europako emazte famatuenak, Franzen terren eman duten bezala, eman kizun bat marxuan, be Katalina da aipatzen. Mhm. Orduan, bai, horregatik dut ere edoritu eh, zait eh, baitezpadakoa espadakoa zela emazte eh, horren historia kontatzea, hemen. Segitzen dugu Katalina de Erauso pastoralaren aipatzen, ekainaren bostean emanen da logan, bai honan, joitera zizere gurekin ditugula maite iturbide eta pantxika urruti. Pantxika urruti, zu erresentzazira pastorala hortan, eta beraz, testua ukan eta hori taularat eh, ekartzeko nola landu duzue? Ez naizela izan uh, hor eh, talde bat sortu dugu uh, artistiko bat bezalakoa. Nune bazen be danta, dantza e, erakaslea, bazen musika musikaen antola eta hola, bazen uh, tekston egilea, bazen kostumen txarkatzea eta bazen ebai, ene ko erresentza, mm -hmm. maiten alapeira. eta hor berra Eh, berak uh, zituen uh, eh, eh, nularen da turkan den eta eta baiten koreografiak asmatu eta nik asmatzen nituen beste taula joko Ara, eta hor ni uh, interesatu naiz zenta uh, eh, eh, historia harri-gerri hori uh, pastoal batek berdu pasa arazi be, uh, publikoari do ikusilari zer gertatzen den uh, jeikaldi batetan eta eta hor berda irakutsi taula jokiekin joki eta hola bakarrik hoiekin zenta ez da apainketarik, behar da erakutsi zer, eh, zer agitzen nahi den uh, heien aitzinean. Eta bakotsak behar du bere imaginazionia martxarazi eta... Hala. Voilà. Eta hori zenen lana, hori gehi uh, koordinaketa gizia, uh, um, denen koordinaketa, uh, eta hori uh, erran be denak algarrekin egin dugula jale, eh? eta maitekine eh, berriz ikusi uh, eta uh, tekstu hori, uh, gaika ezartez, ez da din izan, sobea uh, eh, sobea pesia edo ez egin behar da, ekilibratu dugu, eh, planning bat bezala egin dugu, uh, dantza sartuz, kantoiak sartuz, eta jeikaldietan, uh, bon, jeikaldiak uh, ekilibratu bat, izan dadin, gaizabat, uh, uh, nola egan da, ez pesua, berriz, baina bai, bizia, mhm. bizia izan dadin, bai. Mhm. Berezitasun bat, e, eh, pastoralunena, bo, ez da lehen aldia, e, jadanik eh, egin zen e, gerezien denbora adibidez, eginda da irunian e, zera bidadok pastorala ere, pastoral iritak bat zena, mm. zuk ez duzen ari jaitea pastoral iritak dela, baina irian bizi direnen pastorala bat da egiten duzuena. Hogek aldaketa bat ekartzen du, egi bat, ez durarik egi batek ekartzen proiektua? Nik ez dut uste, justokia hartako zer dut, uh, bon, herriak uh, hor egan behar da, bai honako herriak eh, lagundu gaituela hanitxe, eh? gela bat emaitez mustrakan egiteko eta hola, mena uh, talde bat sortu delaik, uh, azkenean talde hori da herri bat etan bezala, eta egia uh, ikusi dugu behatzi hilabet horietan, uh, ehm, izigarriko girua izan dela eta ez girela hurrun uh, herri tipi batetan eh, gertatzen den ambienteaz. Mhm. Eta giro hori uh, sortu da, bai uh, artean uh, eh, gazte ala zaharra goedo hola, izan da giro goxo goso bat. eta egiazkiz uh, nik er, nahi nuke erran, uh, bai, bai honan uh, dela, geiza, bai, mhm bena um, sortu dugula zerbait um, ehm, bat batetan bezala uh, giro bat nahi dut egan. Mm, mm. murgiltze, bai. murgiltze sistema edo erten bai. albaginu uh, zera pastola bat entzat. Ehm, maite uh, iturbide, Uh, testuak eh, ere maitean gaitu seguraski uh, eh, gipuzkako, gipuzkako gunetatik, komentuetatik, gero Amerikara. Uh, testuan, bada, kolore hori, behar da, aldatzen da leku batzitik uh, bestera, giroa edo bai, zerbait bai, bada, jaik, da? Jaikaldi guzietan leku, bateta, leku batetik bestera badoa. Mm -hmm eta bon, nik sorlekoa, gero barko hartzen du, euh, Panama, Peru, uh, gero berriz izultzen da, eta finitzen du erroman. Mm -hmm. Kantuak ere uh, zuk dituzu idatzi? Nola hendu eh, ordoan, uh, eh, geienak Guillaume Irigoyenek ditu uh, landu idatzi eta Sofie Larrandaburuk musika uh, jarri. Eta ene ustez biziki kanturi dena kunki gerriak dira. Mm -hmm. um, Pantzika pastorala klasiko baten itxura izanen du edo izanen dira berezitasun batzu uh, jana dut uh, iragaiteana? pastorala izat, erretten eh, ahaldugu klasikoa izanen dela. Uh, bena, bon, pastoral bakotsak badu be nortasuna, hoi segur da. Eta hor gire ukenen du be berezitarsuna, Mm, una baita. Bakotxak sartzen duelakoz, be, uh, be eh, eskia. Eh, eta sigitzeko lehen eran, hor, uh, entzunen iz, entzunek izan endia, Amerika Latinako uh, musikak, zentan mm -hmm. izan du hortan txartu uh, jekaldietan, musika berzi bat, hanko musika eta hanko dantzazun eginen dutuku uh, eh, jakusteko be, uh, hantik igandela. Ara. Eta sorkuntza, egia sorkuntza ederrak badila, bai musikaldetik, bai uh, kantu eta kantuen musika aldetik, eta uh, idatzi denea bai. Mhm. Baina, eh, kezka bat, eh, pastorala hori pentsatzean, eh, atxeman dituzia ahdiak eta ahtzainak bai aldean edo? Ez ah, bai. <laughs> ez, ez, bada, bada, izan endia, bai, bai bada ahtalde bat, bon, ez da bai honatik, uh, eta bai honan izan di, iz, badien uh, ikusi dutugu, mm -hmm. eta bibeltzak dia, gainera, nahi, nahi ginditin izan ditin, Ben asustu nahi eh, ardi belz bat izan dadin hartaldian eta atzaman dugu hartaldia eta ardi belza eta hartzaina. <laughs> Ara, simuriko ki. Eta mm, bestalde, prestakuntza piskata eh, aipatzean, eh, badira ari zaleak inguruan ere baditaike ekipa handi bat, zomat pertsona biltzen dira hor? Uh, nik erran ezake eunta berroita edo hirrogei eh, pertsona badia, bai, horoko Zenta hor behar da erran uh, eh, aktorak badirela, badira haur aktorak, badirela uh, hogei musikalari, badia dantzai xatan, uh, xatan gazte zumbait, badira andana bat, hamasai bat, geobadia badia uh, taldeko dantzariak, dira aizkoitia eta ezpeitiakoak, zen eta hor, uh, pastol hortan sartu dugu uh, espata dantzabat, zen eta garai hartakoa da uh, dantza hori, eta uh, omenaldi bezala, nahi izan dugu uh, eman uh, espata dantza hori. Eh, eta hoiek behogei bat dira, ere. Eta geho, bada talde bat, eh, dendari talde bat, izigarrikoa dena, eta ari dira kajaskan lanean, mhm. eh, eta uh, sortze dituzte, ez dakit zumat, zumat kostume eta uh, ahmadan eta bon, uh, denen zat, egiten ari dira. Mhm. bai. Elgar agurtu haitzin, eh, berbada bada eh, eldu dena haste buruko, ondoko, bat eh, kontseilu batzu, informazio batzu emaiteko, nola egin diteko? Bon, Lehenek uste dut um, hasi dela erraiten logasalan mila leku baizik etziela, be jakin uh, behar duzie, ba hiu mil eta, eta habo, uh, logasalan eta mm, gu ustez uh, eh, untxalizateke horrat eh, jitea zenta donostian emanen dugu bai, pastoala, mm -hmm. ben ahan sortzi egun eta zazpiehun leku badira eta ordin han beteko da fite hanko jendekin, ordin hemen uh, logasalan izanen lekia horrentako, nahi denantako. Mm -hmm. Lekiak atxikitzen aldira? Bai, bai, bai, uh, eh, lekiak aitzinetik eh, josten aldira. Eh, hor, interneten bidez, web gune hortan uh, ikusten aldira nun diren, bena bai honen mandezagun uh, elkardenan, geho ofizio du turizmo delakoan, maulen ebai berlekian ofizio turizmo, geho garrasi aldean, eta bon, hor, uh, dute webgune hortan. Pastorala beraz zorritarazten dugu ekainaren bostean izanen dela pantxika urruti egeren amaite iturbide idazlean, miresker gurekin izanik, eta bestaldi bat arte. Bai, miresker.